Evo, poštovni slušalci, sme odmorili malo, sme napravili kratka pauza i idemo u drugi deo naša i vaša emisija. Sva pitana i odgovori. Počina je naša emisija drugi deo su jedno pitanje koje je za šira javnost, odnosno za sve vas, poštovni slušalci, a nagrada je svaki tačan odgovor, dobre knjige, znaju ti naši slušalci koji dobivaju nagrada, kakve knjige zima i od njih možda se iskoristiti mnogo ljudi i generacije. Pa podsjetimo na naše broj telefona i vaše pozicije da će biti direktno priključene za javnost. Broj se 044719137 kao i 049-365-484. Uvaženi Efendija, naše, vaša emisija drugi dio je su pitane i odgovori. Vo početak najverovatno će postaviti pitanje našim slušalcam koje će očekujeme odgovor u međuvremenu da davete. Mhm. Tamam. E, inša pitanje je vezano za jednog od Allahovi poslanika, Musa alaihi poznato je da vjerovjesnici, znači poslanici imale muđize, nadnaravna djela, nešto znači što ne mogu inače da uradim običan čovjek, već dakle isključivo poslanik, Allah tve mu dav kao dokaz njegova poslanstva. Musa a.s. ima isto tako nekoliko muđize koje se spominje znači u Kur'an. Znači se traži da se spomene dve muđize koje se znači dve muđize nadnaravno znači djelo Musa salam Ako smo čuli pitanje poštovani slušalci vo svako vreme dok smo tu evo emisija možda se javite na naše broj telefoni, i mi će prekineme našeg gosta, a ću uvažime vas e, so vaš odgovor. Da kreneme so naša emisija, isto važit pitana da postavite vezane za današnjo družine i tema i sve što se tiče za našeg gosta koji dosta vreme go pratite zajedno so nas. Uvažen ja prošla naša emisija, ako se ja sjećam, ni bila za Hidžeska Nova godina. Da li možda nešto da ne kažete svega za Ašure? Često se spomina kroz građani, da li je blizu, kako se zašujete, kako se slavi, da li možda se slavi, da li se posti na toj den, nešto znači za Ašura, ako ste spremni i ako ste dobre volje da ne kažete. Da, znači naše prošlo predavanje, smo, e, na naše prošlo predavanje smo naglasili da nastupa nova hiđetska godina, 1435. hiđetska godina, koja je znači po takvim nastupila u ponedjeljak. Koja je po takvim nastupila u znači prvi Muharrem, biv znači u ponedjeljak po takvim u ponedjeljak nastupi e, prvi Muharrem 1435. 35. godina. Za ovaj znači mjesec se veže još jedan znači bitan dan, a to je znači kako se sam spomnam dan Ašura, Jeumu el Ašura ili dan Ašure. Po čemu je bitan dakle ovaj dan? To nam pojašnjava Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme uh, u hadisu kojem stoji Mora da ispoštujeme naši slušalci, Halo, Selam, izvolite radio uz za veza. se nam evo dobro? Zaš, zašto da ne, baš fino? Da, da, možete slobodno, izvolite. Da, da. A, a koji je na veza? Cidin, hvala što, a uvaženi Efendija je tačno jer ja da, znači tačno. Vidite da. na mene i imate jedna knjiga, znači za odgovor. Hvala što ste se javili i vidite uz nas. Selam. Da, znači on dve mođize Musa alaihi salam, a to je znači e, bela ruka, da Musa alaihi salam kad bi zasukov svoja ruka, ona bi postajala bela ona bi postajala potpuno, potpuno bela. To je znači bi ovaj, e, znak, jedan dokaz, dakle njegova poslanstva. Isto tako, znači, druga mođida koja je spomena, znači naš slušalac, a to je da štap Musa, a.s. Allahovom odredbom se pretvara u zmija da šta Musa a.s. pretvara u zmija onda kad bilo dakle ovaj između njega sukobi sihir bazim kad oni bacile svoje dakle štapovi koji E, se pretvorile u očima ljudi u zmije, Musa ali sam baci svoj dakle štab koji se pretvori u velika zmija i koji progutav njihove, koji progutav njihove zmije. Tako da je odgovor znači tačan. S obzirom da je pitanje odgovoreno što je bilo za slušalci, nastavljamo družine, a očekujemo od vas poštovani slušalci i pitana za naša emisija. Da, znači Allahu poslanik sallallahu alayhi ve nam je pojasnio bitnost, važnost ovog dana u hadisu u kojem stoji da je poslanik sallallahu alayhi ve došao dakle u Medinu i zatekao jevreje da poste ovaj dan, desni dan Muharrama, jeuma Ashura. Pa ih Allahu poslanik sallallahu alaihi ve upitao zbog čega poste ovaj dan. Pa su rekli ovo je dan u kojem je Allah subhanahu wa taala spasao Musa alayhi salam potopio dakle faraona i spasio Musa i njegov, i njegov narod. Pa je Allah poslanik sallallahu ve sellem rekao mi smo preći Musa. Mi smo preći dakle da uvažavamo i da Musa alejhi salam i da slavimo dakle taj dan u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala spasio Musa alejhi salam i njegov narod. Pa je poslanik sallallahu ve selleme postio taj dan. Jevmu Ašura, deseti dan, dakle, Muharrama. Šta više, na početku Islama, post, dakle, ovo, post ovog dana, post ovog dana je bio obavezan bio obavezan sve dok nije propisan propisan dakle e, post mjeseca Ramazana riječima uzvišnog ja i ladina amenu kutiba alejkum usijamu kema kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun o vjernici propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni pa je dakle nakon toga post ovog dana ašuraam Postao dakle samo poželjan, a ne i obavezan. A na početku bio je dakle bio je obavezan. Stoga je poželjno da se posti najmanje, dakle da se posti ovaj dan, deseti dan Muharrama, a ako je čovjek u stanju, onda ono što je još bolje od toga, a to je da posti ili dakle zajedno s ovim danom, dan prije njega ili dan poslije njega. To zbog toga kako bi se, kako bi se umet Muhammeda sallallahu razlikovao od postupka jevreja i kršćana. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je nastojao, a o tome smo nešto, dakle o tome smo govorili u kratkim crtama u našim prijašnjim predavanjima. Allahu poslanik sallallahu je nastojao da se u svim stvarima koliko god je u mogućnosti suprostavlja sledbenicima drugih vjera da se suprotstavlja sledbenicima drugi, drugih vjera. Pa je tako Allahom poslanik sallallahu alihi wasallam i ovom prilikom želeći da se suprotstavi jevrejima ili dakle ne, ne posti isto kao oni, već da dakle posti ili dan prije ili dan dakle poslije pa da se razlikuje od da se razlikuje od jevreja koji su postili samo taj dan. I zbog toga poželjno je da čovjek kako je u stanju da posti zajedno sa ovim desetim danom koji dakle pada po takvimu u srijedu s obzirom dakle ponedjeljak bio dakle prvi dan Muharrama deseti Muharrem pada dakle u srijedu poželjno je da posti ili dakle dan prije ili dan poslije da posti 10. 11. dan Muharrama srijeda dakle i četvrtak ili pak da posti utorak i srijedu ili pak da posti da posti dakle utorak i utorak i, i, srijedu ako je mogućnost. Ako ne, onda u najmanju ruku samo da postekle ovaj e, deseti dan i zbog toga je kod nas ovaj dan u islamu dakle bitan jer je to dakle dan u kojem je Allah subhanahu ta'ala spasio ovog dakle poslanika koji predstavlja jednog od pet takozvanih poslanika ulul azmi mina rusul pet dakle najodabranijih poslanika poslanika odluke a to su dakle Nuha alaihi salam Ibrahima a.s., Musa a.s., Isa a.s. i Muhammed sallallahu alaihi Ovih pet poslanika to su najodabraniji, najodabraniji poslanici, a opet od svi njih najodabraniji je Muhammed sallallahu Musa a.s. dakle je također odlikovan kod gospodara subhanahu wa ta'ala time što je Allah subhanahu wa ta'ala direktno razgovarao sa njim. kellem Allahu Musa taklima. Allah je doista sa Musaom razgovarao. Allah je doista sa razgovarao. Musa alaihi selam, jedan od tih poslanika koji su puno dakle osaborali i puno se žrtvovali za Allahom subhanahu wa ta'ala vjeru suprostavili se najvećem dakle suprostavili se najvećem tagutu dakle tada koji je za sebe faraonu koji je za sebe govorio da je najuzvišeniji gospodar koji je tvrdio da je jedini bog da nema drugog boga mimo njega i tako dalje i tako dalje sve dok ga na kraju Allah subhanahu wa ta'ala nije dakle uništio, uništio potopio dakle njega i njegov narod a spasio druge strane Musa salam i njegov narod u dakle je priči koja je vjerovatno našim slušalcima poznata kada se Musa alaihissalam uputio zajedno sa svojim narodom i kada je došao do mora i kada se njegov narod uplašio vidjevši za sebe vojsku faraona i samog faraona te su rekli ja, e, inna le mudrakun nas se sustići pa je Musa a.s. rekao kella nikako inna ma'ija rabbi se jehdin sa mnom je moj gospodar on će me uputiti pa je Allah dželle naredio Musa a.s. da svojim štapom udari po moru te se more razdvojilo na dva dijela poput e, dva velika talasa poput dva brda pa je Musa a.s. zajedno sa svojim narodom prošao dakle između ta dva ogromna vala i potom kada je prošao i stigao na sigurno, kada je ušao faraon zajedno sa svojom vojskom, Allah subhanahu ta'ala je naredio moru da se ponovo dakle vrati u prvobitno stanje, te je poklopilo faraona i njegov narod, te je tada faraon zavapio i rekao Amentu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi benu Israil wa ana muslimin i ja vjerujem u Boga u kojeg vjeruje benu Israil i ja sam od muslimana, ali dakle tada je bilo već kasno, al ana rekao me gospodar سبحانه وتعالى سدى وقد عصيت a, već, a bio si prije toga nepokoran, te dakle na taj način završio faraon kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala učinio kao ibret, sačuvao njegovo tijelo kako bi bilo ibret i pouka generacijama koje dođu nakon njih, a ibret dakle da se čovjek ne smije uzdizati iznad gospodara subhanahu wa ta'ala, da mora biti svjestan makoliko mu bilo dato od ovog dunjaluka, od vlasti, od imetka, od dunjaluka i tako dalje, da je dakle slabašan Allahov rob i je dovoljno dakle jedan od Allah Allahovi vojnika, pa da dakle takav čovjek preseli i završi i završi dakle, svoj život na ovom, na dunjaluku. To je dakle nešto u kratkim crtama vezano za ovaj dan, a vjerovatno da se imami i na, na hudbama govorili o bitnosti, dakle o važnosti ovog dana i dakle ujedno o siriji biografiji ovog poslanika, vrlog poslanika Musa a.s. Da li desni dan Muharema se vika den Hašura ili ima nešto ke nas se praktikuje vo hrana vo Znači nema ništa posebno da se e, praktikuje od pripremanja hrane. Inače kod nas je ostala praksa, stvarno ne znam i, ova praksa odakle dakle, ovaj potiče i odakle vuče korijenje, a to je da nešto kada, e, kada su ove, kako da kažem, neke odabrane noći ili neki odabrani dani i tako dalje, da naš narod ima običaj da nešto, e, kako kažu, da zaprži nešto, da zamiriše nešto i tako da napravi nešto ili slatko i tako dalje i tako dalje. Znači, nema ovakav postupak, nema osnove u, praksi poslanika sallallahu alaihi wasallam, niti rekao u praksi kasnijih generacija. Ne znam rekao, rekao kako i na koji način je ova praksa, kako se uvukla u, naš narod. Na taj način, dakle, nema obilježavanja. Ono što je ispravnije jeste ovo što smo rekli, a to je da čovjek posti taj dan. I na dakle, dan je obilježio ovaj dan i dakle stekao nagradu kod gospodara subhanahu wa ta'ala. A dakle ne postoji ovaj dan, ne radi ništa, zatim nakon toga obilježava ga time što će nešto dakle napraviti, kakvo jelo i tako dalje, nešto zapržiti, zamirisati i tako dalje. To dakle reko smo nema osnove i zbog toga dakle u tome nema nagrade, šta više dakle prerasta u jedan vid bidata, prerasta dakle u jedan vid novotarije obilježavanje na takav način jer tako nešto nije poznato u praksi Allahu poslanika sallallahu ali alihi vseleme, niti pak u praksi dakle ashaba radijallahu anhum, niti dakle imamo nešto dakle da je od toga u, u, u knjigama hanefijskog mezeba da su govorili o, o ovakvom obilježavanju ovih dakle praznika i ovih noći. U kojem mjesec se nađa Ašura? Dakle Ašura dolazi od ovo je od riječi Ašare, što znači deset. Ašara dakle deset. Zbog toga što je ovo dakle deset, deset Ašura pada na deseti dan Muharrama. Deset dan Muharrama prvi dakle mjesec u hijđarskoj godini, to je mjesec e, Muharram, deseti dan od ovog mjeseca jeste Jeumu al-Ashura. Jeste Mi smo spomenuli način na koji je ispravno način na koji je ispravno obilježiti dakle, ovaj dan, a s druge strane ima dakle i oni koji neispravno obilježavaju ovaj dan koji dakle e, ovaj dan obilježavaju šta više dakle stvarima koje su dakle zabranjene poput dakle šija koji isto tako dakle obilježavaju ovaj dan koji dakle na ovaj dan se udaraju dakle svi ste sigurno imali prilike da vidite dakle to i na, na, na snimcima preko medija, interneta i tako dalje gdje se udaraju po dakle leđima, po glavi noževima i tako dalje pustaju dakle krvi i tako dalje što sve dakle predstavlja E, neispravno, dakle djelo neispravan postupak, šta više, dakle to je djelo koje e, islam i tekako osuđuje i koje samo dakle šteti islamu tako da oni ljudi koji ne znaju dakle suštinu prije svega suštinu šija i tako dalje pa ako pogledaju njih i vide dakle njih u ovom davu u tom danu je mašura ašura sve dakle raskrva kako se udaraju padaju u trans krvare i tako dalje možda dakle isteknu jednu ružnu sliku o islamu a islam je dakle čist od svega toga ako smo od ponedeljak nadale vo nova godina, koji je se najzabranije mjeseci vo hijreska nova godina? Naj, e, znači imamo mjesece koje Allah subhanahu wa ta'ala naziva ashuru al-hurum ili pak svete mjesece. Imamo dakle mjesece koje Allah subhanahu wa ta'ala naziva dakle svetim mjesecima. Jedan od tih dakle je upravo i ovaj mjesec u kojem se nalazimo. Mjesec dakle Muharram. Dakle Dhul Qa'da, Dhul, e, E, Dhul i Muharram, tri dakle mjeseca uzastopce i Ređeb dakle mimo toga ovo su četiri mjeseca koje Allah subhanahu wa ta'ala naziva dakle svetim, svetim mjesecima. Ali dakle zatim nakon toga imamo također mjesec e, Ramazan, koji je dakle opet od svih ovih mjeseci najodabraniji, zato što se u njemu nalazi noć, dakle kadra koja je bolja od hiljadu mjeseci, stoga od svih opet mjeseci najodabraniji mjesec, jeste dakle mjesec Ramazan, upravo zbog ove stvari koje smo spomenuli, zbog toga, zbog velikih mnogobrojni drugih također odlika zbog toga što je njemu dakle kao što rekao smo Lejletul kadr, noć kadra Zatim zbog toga što je to dakle mjesec milosti, što se u njemu otvaraju džennetska, zatvaraju džehennemska vrata, što se u njemu dakle okivaju šejtani, što je to dakle mjesec teobe, što je to mjesec u kojem se dakle umnogostručuju dobra djela. I još puno dakle drugih stvari radi koje, što, koje čine ovaj mjesec odabranim i boljim od ostali od ostali dakle mjeseci. Uvaženi u prošla naša emisija imalo pitanje od slušalci za zarada koja može da bide. Nakon vaš odgovor malo i kroz naroda se čuje. Rečeno je na radio smo čuli od e, vašeg gosta da je rekao da može da se zaraduje koliko šusaka čovjek. E, onda se postavlja pitanje od toga koliko go sljeduje da dade zekat. Znači, ma, ako se sečate na prošle emisije, primjera radili smo je rekli kompjuter, ako košta 50, go prodava 200. Da. Kakvo je tu je podela, podela Što se tiče Zekijata, znači on ima uvjete, ima uslove koji se trebaju ostvariti da bi nakon toga bio obavezan. Prvi od tih uslova, kada, kada je dakle, zlato, srebro, novac, a, ta, a to je da dostigne nisab a to je da dostigne, da dostigne nisab. Kolik je dakle nisab? Nisab zlata je 86 grama. 86 grama je nisab dakle zlata. Ako čovjek ima više od 86 dakle grama zlata, onda je obavezan da da zekat. Onda je obavezan da zekat. Kada je u pitanju i metak, dakle ili pare, onda računamo 86 grama zlata. Koliko iznosi dakle novčano? Ne znam tačno koliko se kreće dakle zlato ali eto ako bi uzeli dakle pretpostavku da se kreće negdje oko 30 eura, znači pomnožimo 86 puta, dakle 30, taj iznos kojeg dobijemo, to je dakle nisab kojeg čovjek treba imati u novcu. Hajde pretpostavimo da je to dakle ovaj negdje oko 2500 eura, pretpostavka. Dakle da, taj iznos iznosi negdje 2500 eura. Šta znači? Dakle mogu i da nam izračunaju, dakle dok mi ovo govorimo da nam izračunaju digitalnom koliko dakle je iznos, dakle 86 puta 86 eh, grama, dakle, eh, puta, dakle, ako kažemo da je gram zlata 30... Ako ni slušalci izračune, onda nagrada što čim deme, možda se javim na telefon. <laughs> da se javim na telefon, a? 2500, znači bili smo blizu, 2580. Znači ako čovjek ima 2580 eura i one mu godine, one mu pregodine čitavu godinu, u smislu nikada ova suma nije pala ispod. Nikada nije pala ispod. Dakle, od tog i metka pa naviše, išla je naviše, ali ispod nije. Kad prođe dakle godinu dana, onda je čovjek obavezan izračuna koliko sve ima kod sebe para i metka i zatim na tu sumu daje 2,5%. Dakle, primjer radi sada je čovjek stekao, evo sada je dakle eh, Muharrem, ovaj mjesec Muharrem iz, i po hiljade eura. I prošla je dakle čitava godina, nikad mu nije taj iznos pao. Došla srednja godina, on je radio, zaradio i primjer radi, dobio dakle hiljada, stekao je hiljada eura. Kada je nastupio sljedeći Muharrem, 1436. godina, on kod sebe ima hiljada eura. E sada će od te sume dati 2,5%. Znači 10.000 eura pretpostavka ako ima, da će 250 eura kao zekat da se dakle 250 eura kao kao dakle zekat. Dakle, mora se ostvariti nisab. Mora se ostvariti dakle nisab kojeg smo spomenuli da bi čovjek bio obavezan da da zekat, što znači ako čovjek nikad nema iznad, trenutno kakva je sad situacija, ako nema nikad iznad e, 2.500 eura, znači on nije obavezan da da zekat. Ako nekada stekne i metak da mu je 2.500 eura, evo tada mora povesti računa da zabilježi dakle taj dan ili taj mjesec da zapamti u kojem je imao taj iznos i onda na godinu dana da dakle da zekad ako mu imetak nikad nije pao ispod dakle po hiljade eura. To su dakle ta dva bitna uslova koji se moraju ostvariti kada je u pitanju zekat na novac, zekat dakle na pare, zekat na zlato i zekat na srebro, a to je da dostigne dakle nisab, da dostigne nisab s jedne strane, a s druge strane da prođe godina da prođe dakle godina pa da zatim nakon toga da dakle e, zeka e, na ono što dakle posjeduje kod sebe da li se radilo o zlatu, da li se radilo o srebru, da li se radilo o i Malo da razjasnim neka situacija. Znači najvjerojatno slušalci mislili na drugačiji način da postaje pitanje za danas, ali očekujem da preša nekako ili ne, ne sluša ili se strane da prašaje. Primjera radi smo spomnali evo prva emisija kompjuter. Ako vredi 50 eura, on ga proda 150 eura. Da. li od taja tija 150 eura treba automatski da izdvoji zekat ili da napravi suma koja ste ja spomnali? Ne, znači ne je obavezan automatski. Ne je obavezan, jer da, ove ovo je od Allahove milosti. Jer kad bi Allah subhanahu wa tako na obavezovao da za svaka stvar koja prodademo, da na nja davamo zekat, to bi bilo znači poteškoće za ljudi. To je bila poteškoća što više. Znači dakle, komplet suma, da, kako ste malo prerekli. Da, to je bilo poteškoća, ali dakle Allah subhanahu ta'ala kao što rekao, želi da ni olakša, a ne želi da ne oteža, da ne želi da ni oteža. Ovaj pitanje od naša slušateljka, ali ja bih postavio još jedno pitanje vezano za ovo. Kaj je situacija svega, ako ste napomnali, malo i naši slušalci dosta ne prate okolo zlato i pare. Kakva je situacija na stoka, znači imetak od stoka? Primjera radi e, stoka krave, to recimo 5-6 krave je ta suma novca. Da. kada bi, ka bi mogao da podeli zekat na stoka? Zekat na stoka se razlikuje. Zekat na stoka se razlikuje. Drugačije, znači na drugi način daje zekat na stoku. Pa tako, na primjer, čovjek kada su u pitanju ovce, znači ispod 40 ovaca, ako ima dakle manje od 40 ovaca, ne daje dakle zekat ne daje zekat. A ako navrši dakle 40 e, ovaca, onda na 40 ovaca daje daje dakle ovaj kao zekat jednu ovcu. Znači deset ovaca daje dakle jednu jednu ovcu. Da, isto tako dakle ovaj godišnje. Isto tako godišnje. E, je dakle slučaj e, i sa dakle drugom sokom sim, što taj nisab da opet dakle nije nije isti kada su u pitanju e, krave dakle nije dakle da čovjek e, ima 40 već ako ima dakle 10 tek ako ima 10 dakle krava tad kao zeka daje jednu dakle, kao zeka daje jednu kravu tako da nije dakle isto nije, nije ovaj, ne daje se isto zekijat kao dakle na a, i kao, kao onda dakle na stoku već se dakle razlikuje zekat na stoku od dakle od zekata na imetak ali dakle i kad je isti slučaj dakle i sa ovaj kravama sa stokom, dakle, ovcama i tako dalje. Dakle, godinu dana, kada dakle prođe godinu dana, pa nakon toga čovjek ostane mu dakle ta, taj dakle ovaj e, e, taj broj da tako kažem, onda dakle daje zekat. Ako ne, ne prođe dakle godinu dana čovjek dakle ili, ili primjer radi zaklao ili dakle prodao i tako dalje nije ostala ta brojka nije dakle ovaj obavezan evo konkretno da pojasnimo kroz primjer možda će biti lakše ako primjer radi stekao sam kupio odjednom 15 krava 15 dakle krava danas dakle u Muharremu kad je došao sljedeći Muharrem ja kod sebe imam samo sedam krava Dakle, tih 7-8 krava, nešto sam zaklao, nešto sam prodao i tako dalje. Dakle, nisam obavezan, jer više kod sebe nemam 10 krava. Već dakle manje od toga. Ali ovdje ne smije čovjek da pravi hilet, što se vika, ile, što vikamo dakle našinski. Ne smije da pravi ile, A to je znači samo kako bi izbjegnam da dadem da zekat, ja znači zakolem ili ovaj prodadem i tako dalje. Dođe znači ja imam 9, 11 e, mjeseci, držim dakle 10 krava, e onda 12. mjesec kad, kad treba da nastupi, ja namjerno prodadem dakle nekoliko krava ili zakolem, samo kako ne bi obavezan da dadem zekat. Znači kad ne pravi hilet. Kad si postao trgovac? kad radiš? Malo <laughs> da se našalimo. ovako, znači e, dobro sme razbrali, najvjerojatno naši slušalci razbrali. Svega ste rekli o 40 ovce i jena, od 10 krave i jena. Na, tija sleduje, a ne udeluje znaje. Znači malo pre ste rekli da smani, ne smanuje ni tija, nego i dalje se povećava, ne udeluje je nego situacija je osoba ta. Znači to je jako opasna stvar. Primjera radi ti trgovosti, dobro si uradi, fideš gore dolu ti ja u redu. Ali Sega ima 40. Nakon godina ispuna ispunava uslovi. Nakon godina ima 45, 50, a uopšte ne udeluje. Da. Ja znam jedan prost odgovor da rečem udeluje, ako ne udeli na taj način udeluje drugačije, ali dajte odgovor e, sa verske strane. Da, ovo je znači jako opasna stvar. Ovo je jako opasna, jako opasna stvar. Do te mjere da imamo određeni učenjaka koji su rekli da onaj koji ne da je dakle zekad da je počinio djelo kufra. Imamo dakle određeni učenjaka koji su e, dakle toliko žestoki pa kažu da ako čovjek ostavi dakle zekat, obavezno da zekat, pa ne da je zekat dakle da je čak učinio dijelo djelo kufra. Ali, iako dakle kažemo ispravnije mišljenje, nije to dakle dijelo kufra, ali je veliki grije ali je veliki grije. Onaj ko dakle ne daje zekat škrtje, ima ne daje zekat, čini dakle veliki grije I Allah poslanik sallallahu alejhi je obavijestio takvim ljudima, pa kaže da će na sudnjem danju doći čovjek koji dakle nije davao zekat na stoku, pa će Allah dželle dati, pa će njegova stoka biti u najboljem stanju te će on dakle ležati na sudnjem danu, a stoka će ga gaziti, prelaziti preko njega i udarati dakle, svojim rogovima sve dok Allah subhanahu ta'ala ne presudi tom čovjeku da li će ga kazniti džahnemskom vatrom ili će mu pak oprostiti. Da će dakle Allah subhanahu ta'ala pa će ta njegova stoka biti doći dakle na sudnjem danu u najboljem obliku dakle i gaziti ga i udarati svojim e, bosti svojim rogovima sve do dakle Allah subhanahu ta'ala ne presudi dakle tom čovjeku da li će mu oprostiti nakon toga, nakon dakle te kazne ili će ga pak opet nakon toga kazniti, kazniti e, džehennemom. Allah subhanahu wa ta'ala kaže također i teško se mušicima. Oilu lil Pa potom kaže alladine la zekate. Oni koji ne daju zekat. Oni koji ne daju koji ne daju zekat. I zato Allah subhanahu wa ta'ala na puno mjesta u svojoj kizi hvali vjernike pa spominje dakle jedno od svojstva iskrenih dakle vjernika da oni daju da oni daju zekat šta više na samom početku Kur'ana sure dakle Al-Baqara Alif Lam Mim učimo zalika al-kitabu la rayba fi huda lil to je dakle knjiga u kojoj nema sumnje i koja je uputa bogobojaznim Allah odmah opisuje ko su ti koji su bogobojazni pa kažem huda lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun oni koji vjeruju u gajb koji obavljaju namaz i koji od onoga što im mi dajemo udjeluju. Dakle, daju zekat od onoga što im mi dajemo. Također kad Allah subhanahu wa ta'ala govori o vjernicima koji će biti spašeni, kaže kad halmu mu'minun, uspjeli su vjernici. Pa spominje njihova svojstva. Jedno od tih svojstva koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje jeste وَالَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاعِلُونَ i oni koji daju zekat. Također Allah poslanik sallallahu alaihi wa nas je obavijestio da će na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala dati pa će se i metak onoga koji nije davao zekat pretvoriti dakle u zmiju koja će se obaviti oko čovjeka na sudnjem danu i stezati ga i zatim mu nakon toga govoriti ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje zlato i tako dalje i tako dalje kojeg nisi udjelivao na Allahovom putu. Također kaže gospodar subhanahu wa ta'ala والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب بعذاب أليم oni koji gomilaju zlato i srebro a zatim ga ne udjeljuju na Allahovom putu dakle ne daju zekat od njega obradu ih bolnom kaznom njih dakle čeka bolna kazna kod gospodara subhanahu wa ta'ala ovi dakle svi svi ovi šarijatski tekstovi koji smo spomenuli dakle trebaju biti posticaj čovjeku, treba dakle biti posljedaj čovjeku da razmisli dobro o svom postupku, da ne bude onaj koji škrtare, jer je Allahu poslanik sallallahu alihi vseleme rekao da se zaklinje da Allah subhanahu wa taala neće umanjiti metak čovjeku koji dakle od njega udjeluje sekat Dakle, ljudi gledaju materijalno, živimo u materijalnom vremenu, pa dakle, računa udjeli zekad, smanji se njegov imetak, a nije tako Allah subhanahu wa ta'ala blagosilja, dakle, i daje beričet u imetku koji se udjeli kao dakle, zekat ili kao sadaka i daje dakle, da se takav imetak uh, uveća, nikako da se umanji. A imamo i također možda je fino, kada smo već sve spomenuli, možda je fino da spomenemo i priču uh, vlasnika bašće vlasnika Baše koju Allah, koju Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri eh, Al-Qalem suri Al-Qalem koja počinje riječima Nun wal qalami wa ma yasturun Allah subhanahu wa ta'ala nam u ovoj suri spominje priču o tri brata o tri brata koji su posjedovali bašu posjedovali vrt, te su zatim nakon toga htjeli dakle da uskrate davanje zekijata siromašnim, davanje zekijata siromašnim. Te su dogovorili da sutra izjutra rano, dakle porane, da sakupe sve, dakle ono što imaju u toj svojoj bašti, dakle voće i tako dalje, ostalih hajrata kojim je gospodar subhanahu wa ta'ala dao i da sve to završe prije nego li što dođu siromašnim, kako nakon toga ne bi dali ništa njima od zekata. Pa su se tako i dogovorili, te su zaspali i dakle sutra krenuli da uberu te svoje plodove, ali dok su spavali Allah subhanahu wa ta'ala na njihovu bašću poslao dakle vjetar koji je u potpunosti razorio i uništio njihovu bašću. Pa kada su došli dakle do svoje bašće nisu mogli da vjeruju. Kada su je vidjeli u takvom stanju rekli smo da nismo promašili put. Kada su vidjeli u, dakle, baš u takvom, taj svoj vrti baš u takvom, u takvom stanju. Pa su vidjeli grešku koju su radili, te su se dakle pokajali gospodaru subhanahu ta'ala zbog tog svog postupka. Zbog toga je bojati se je neka se pripazi onaj koji ne udjelio od svog dakle imetka koji ne daje zekat da mu gospodar subhanahu wa ta'ala ne uništi dakle njegov imetak da se ne protraći njegov imetak zato neka povede računa i neka uzme dakle primjer i ibrat pouku iz ovog dakle događaja koje Allah subhanahu wa ta'ala navodi u svojoj knjizi za one koji ne udjeluju na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i dakle ne daju ono što je obaveza u njihovom imetku a to je zekat da li može sadaka da zamijeni mjesto zekat, jer često se čuje kroz e, ljudi, ja davam sadaka, ne sam obavezan zekat. Ne, ne može da zamijeni. Na fila ne može da zamijeni ono što je fars. Na fila ne može da zamijeni ono što je fars. Džaba čovjeku da klanja hiljadu rekata na fila ako ne klanja pet, pet farza. Ako ne klanja čovjek pet farza, džaba mu je da klanja hiljadu i milion rekata dnevno, ništa mu neće koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Džaba je čovjeku da posti 11 mjeseci nafila i onda kad dođe Ramazan da ne posti taj mjesec. Znači neće mu koristiti ni ta nafila. Isto dakle tako isti je slučaj i sa zekijatom i sadakom. Koliko god da čovjek djeluje od sadake, ako dođe dakle vrijeme kada treba dati zekat i obavezno mu je da da zekat, neće mu koristiti to što udjeluje kao sadaku. Jer dakle ne može da se da prednost na fili onome što je farz. Ne može. Allah subhanahu wa ta'ala u hadithi kuciju kaže i ni, ničim se rob ne može približiti najviše meni kao što se može približiti farzovima. A zatim, kaže, kada počne obavljati na file, još više se približi Allahu i Allah ga zavoli. Ali dakle, dijelo kojim se čovjek najviše približava Allahu, to je obavljanje obavljanje farzova. U ovakvoj situaciji, dakle, zekat je ono što je farz, što je obaveza, zekat, dakle, predstavlja Eh, četvrti eh, predstavlja dakle četvrti stup eh, predstavlja treći stup islama nakon šehadeta namaza dolazi dakle zeka zatim post i hađ i zbog toga ni u slučaju ne smije se dati prednost onom što je na fila nad onim što je fars ili se neka se čovjek neka udjeluje samo zekat ako već ne može jedno i drugo ili neće jedno i drugo neka dakle samo udjeluje zekat i to je dovoljno i to je dovoljno a znači- ako spoji Alhamdulillah. Čini mi se uvaži da Fendija da pitana nesi loše da malo te fača nervoza i povihneš e, puščiš ton. <laughs> Jer e, dobre se da bismo razbrali i mi i naši slušalci. Evo se ja ponovo će postavim isto pitanje, mada sam sad kada projdem na pitanje od naša slušateljka. Ako zekat udeluje se ga čovjek, normalno da. udeluje sluša, ako ne ili mora na neki način što malo preveli za bašta, mi je često ovdje znam evo selo Restelica, imeno mjesto tamo se zove Rajkovo, Krastajec, Čopur i tako dalje. Što se tiče kestoka, tu je kad zekat <laughs> i svi što smo uplatili tijeka nemoj da zamerate, nego da se vratime sebe do Rima nekomu. Komu pripada da se udjeli zekat, <clears throat> znači kad će čovjek odluči, koje kategorije ljuđam treba da, se da zekat? Da. Ili komu uopšte da sudeli zekat? Da, Allah subhanahu wa ta'ala nam je precizirao u svojoj kizi kome dakle možemo udjeliti zekat u suri, dakle taube, gdje kaže gospodar subhanahu wa ta'ala innama sadaqatu lil fuqarai wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati kulubuhu wa fir riqabi wa fi sabilillah wa abni sabil faridatan min Allah doista zekad pripada faqirima siromašnima i miskinima dakle siromašni pa onda miskini siromašan dakle je čovjek koji nema ništa dakle onaj miskin, dakle ima nešto malo, ali to mu nije dovoljno, a ovaj dakle fukara što se što dakle gotovo da nema, gotovo da nema ništa. To je dakle razlika između ove dvije, između ove dvije e, vrste ljudi. Dakle zekat pripada siromašnima, miskinima, onima čija srca trebamo pridobiti e, kako postoji osoba koja je nevjernik i tako dalje, pa ćemo mu davanjem zekata pridobiti njegovo srce za islam, dakle dozvoljeno <coughs> da se da njemu od zekata. Wala amilina alejha oni koji rade na skupljanju zekata, dakle one koje halifa odredi da budu sakupljači zekata, njima također pripada jedan dio, pripada jedan dio dakle e, zekata. E, amilina e, zatim nakon toga oni, onaj koji je zadužen, koji dakle ima, koji ima dug. To je dakle peta peta vrsta koji se duži dakle nešto što je halal, što je dozvoljeno, dakle nešto što je, što je haram. Zatim nakon toga sljedeća vrsta, a to je onaj koji je u ropstvu onaj koji robstvu da se da dakle od zekijata kako bi se oslobodio ropstva Ja bih vratio malo na duk, e, malo i pojasno ne sam razbravlja, možda slušao si razbrali. Da, evo znači sedma i osma da spomenemo, fi se bili lah na Allahovom putu i putnik. Fi se bili lah, borci na Allahovom putu, dakle i onaj koji je putnik. Ove sa osam dakle vrste ljudi. A dužnik dakle, ako se čovjek zadužio za nešto što je halal, zadužio se da e, pravi nešto što je nešto što je dakle halal E, zadužio se za halal posao. Zadužio se da bi sebi dakle nema kuću da bi sebi sagradio kuću i tako dalje i tako dalje. Zadužio se dakle nešto što je dozvoljeno. U takvoj situaciji dozvoljeno je da pomognemo tog čovjeka zekatom. Ali ako se on zadužio za nešto što je haram, se zaduži da treba da plati tupanima za, za, za, za, muzika, za, za, za svadba za i tako dalje. Znači ovakva situacija, on jeste dužnik, ali ne je dozvoljeno da se da njemu od zekat zato što se zaduži za ono što je haram se zadužiti za one što je, ono što je haram. Ne može da kredit od banka i duži nakon toga da mu davamo njemu ovaj pare da, da bi vratio banke. Ne, si uzem ono što je haram. Si uradim ono što je haram. Tako da mora dakle da one za što se uzajmi čovjek da bi nje dakle halal, da bude dozvoljeno. Suprotno da kako bude haram, onda ne je dozvoljeno da ga pomožemo zekat, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلَا عُدْوَانِ i potpomažite se u ono što je dobročinstvo i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, a nemoj da se potpomažite u onome što je grijeh i neprijateljstvo. Sve je došlo i vreme, naš slušatelj kada uvaži me koja poruka pratila i posilanje da nas ovdje u studio, Pa pitanje glasi <clears throat> proste, pitanje glasi e, mi smo čuli da je zabraneno udaja ili mužene između dva bajrama. Nakon toga ne sme spoštovali tija, nesreća ne prati cijelo vreme. Da li može vaš gost nešto da ni objasni po pitanju Pa ko je taj koji ne složen između dva bajrama? A postoji neko ne složen između dva bajrama? ja sam Ko je taj? Nek mi se javi ako neko ima da ne složen između dva bajrama. Uvek mora da mi između dva bajrama. <laughs> Dobro. Pa Mal našalimo ali istina govorimo. Ali, u redu se, a ti misliš, e, mene me, me navlačiš, ali mene je treći deo. Ja sam sad kad naša slušateljka koja stvarno ovo početak pratila SMS poruka i normalno da između dva bajrama između od petog do petog. Da. <laughs> to, je, je, to je jedan vid dakle sujeverija. To je vid sujeverija Ali gledaj veli, uvaženi Fendi, ja se izvinam, se malo drugačije će gledam. mi da ja sam kratke pitana. Veli, ne poslušala i me prati nesreća na toku života e, tve iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala i ne sme ona tve što Allah subhanahu wa ta'ala je iskušavost tvoje iskušenje da veže zbog toga što se e, što se ovaj udala između dva bajrama ne sme dakle tve iskušenje jer tve iskušenje bilo od Allaha subhanahu wa ta'ala Allah žele propisao da se tve desi E svega, da li se ona oženila između dva bajrama ili, ili nakon dakle, bajrama i tako dalje, znači to apsolutno ne igra nikakvu ulogu. Predstavlja dakle vid suje vjerja. To je Allahovo određenje, Allahova odredba. To treba dakle shvatiti jer ti nisi uradila nešto što je haram. Kada bi čovjek uradio nešto što je haram, nešto što je zabranjeno, pa ga zadesi kakav musibet, kakav ne, kakva nedaća, problem, e, tada dakle treba da se zapita i da, da, da, da, ali ako je uradio nešto što je dozvoljeno, zašto je ovo dozvoljeno? Prije svega, zato što nema nikakva zabrana. Nigdje nema u šarijatskim tekstovima, nigdje nema u hadisima, niti dakle prije svega u Kur'anu da je zabranjen da se čovjek da se čovjek e, ženi ili, e, ili da se žena udaje između dva bajrama. S jedne strane, s druge strane najbolji čovjek Allahov poslanik sallallahu alejhi ve se oženio između dva bajrama, oženio između dva bajrama u Ševalu. Dakle, mjesec ševal jeste mjesec koji dolazi nakon Ramazana. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam se oženio u ševalu. Da je to bilo zabranjeno, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bi bio najudaljeniji od takvog postupka. Stoga, dakle, razlog nemoj tražiti u tome što si se, dakle, udala ili čovjek da se oženio u tom mjesecu, već neka razlog traži u nečem drugom. Da li je, dakle, uradio ili uradila nešto što je dakle haram, nešto što je zabranjeno, da li je možda svoj brak e, muškarac i žena, jesu li otpočeli na haram način i tako dalje, jesu li počeli sa haramom, praktikuju li Allahove propise, e, čuvaju li Allahove granice i tako dalje. Dakle, pa to može nakon toga biti sebebom da Allah žele vala ne da dakle sreće, ne da dakle ovaj rahatluka u braku i tako dalje i tako dalje. A ovo da bude razlog ne, jer je to dakle sujevjerje i čovjek dakle apsolutno ne treba povezivati ovakve slučaje, dakle Allahov kader, određenje i tako dalje sa dakle ovakvim stvarima koje nemaju osnove u šerijatu. Pitanje smo uvažili naša slušateljka i možda vo njezino vreme razmišljala da tija greška između dva verama se već tereti na slušateljka kada je greška i na koji način, ali ako već e, što se tiče žene i mužene ovdje kad se uoči nova godina ili pred nova godina udaja je ili ranije se praktikovalo i deno i četvrtog nema šanse ili da mana se zemlja, a svega došlo vreme kratko i se zabravilo. Nova godina kva? ili Sega može od 38. ja sam prekinuo, sam pitao na Sega ako sakaš nešto, da li bolje? Ne, ne, baš me interesuje nova godina, ciljamo na ili... Ja kad sam se ženim ne sumnjam ni koja godina <laughs> e pa poštovani slušalci, smo došli i do sam e, kraj e, naša emisija. Drugi dio su pitane odgovori, koliko smo bile spremne smo prašali našeg gosta, te da odgovori koji je stvarno se vredne i korisne da ga praktikujeme, naročito pitanje koje je bilo za zekat koji sleduje i na koji način, a umeđu vremenom možda svega ići se našalim, evo treći deo ako je dobre vole malo ni kaže od trgovina jer malo što krenav e, dobro veli naš gost e, koliko je načiniv, koliko je smaniv e, tržište je sinašov <laughs> ništa drugi put, znači primjeri kad se kažem vam nešto, evo će kažem evo na primjer tri bambe, imaš toliko i toliko se zavadim, toliko krave imaš toliko ove, se metnemo ovaj na tebe. Odmah bi te prašao koji ti kaže. <laughs> znači bilo ti ja jedan primjer i malo da se našalim normalno jer uh, uvek uh, u naša emisija e, bez obzira koji gost je nam je za cilj su nasmijano ono lice da završim i da go ispratim gosta a čim je su nasmijano ono lice onda će doje i drug put Allah te nagradi. I poslanik sa sveme rekao i da se osmehne, da se nasmiješ u licu svoga brata je sadaka, pa inša Allahu da Allah subhanahu ta'ala nagradi za ovakva sadaka. Znači ako je sadaka osmeh ne može da vidi zekat, zekat onda še? A, e, zekat znači ne može da vidi. <laughs> e, zato ja slušao malo pre što smo prašali ne može da fatiti ja mjesto sadaka. Da, da, ne može da znači, se poizjednači ono što je znači na fila od ono što je obaveza. Kad spomenuo za novu godinu? Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah znači dobro prošla nova godina, nemalo znači nikakvo ovaj, ni petarde, ni ništa, mirno bilo. A <laughs> ja <laughs> Sasvim mirno, dakle, kao da uopće ne se ni primetilo da bila nova godina. pjes, ste ga dočekali, pjeste proslavili i, i, i ovaj sam, sam zamislio sam se ovaj uspav u, u stara sam se probudio u nova godina ispadnula cijela godina sam spao ne mi izgledaš, ne, mi izgledaš ti toliko dembel da si da spiješ koja na godina sam se uspao u 1434 da sam se probudio u 1435 godina znači čitava godina prošla toliko spiješ. Da. Velim što si ka u emisija. Gle, naši slušalci tamo se povećavaju, ali da privedem kaj, kažeš. Da li imaš nekoga da kažeš malo pre evo, prošle emisije što smo kažali kao zagonetka, kao pričica, nešto poučno, a što bi bilo isto malo kroz, kroz smeh, kroz ovo. Pa, I, ili najvjerojatno kad zamjenuješ tunel i natamo i toga te tekine. Pa je možda smo spomenuli, ali evo još jedan puta znači da spomenemo, a to je znači kad se praktikuje Allahova dželle vala vjera, znači se praktikuje radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne radi ovaj dunjalu. Pa se našalimo, možda, možda i smo spomenuli, eto, nije problem na odmet, već bilo dakle i zekat. Smo, mislim smo spomenuli na priča osoba koja je prošla pored čobanina koji drži ovaj e, stoka, drži ovce i ga pitava davaš zekat nove, pa ne znam nikad što je zekat, pojasnim i ovaj mu pojasnim i ovaj rekao, pa dobro, ja se dadem zekat ili kome ne dadem. Pa rekao, vidi u džamija, tamo ima muslimani, dadi zekat. I on zaklav ovca, otišao tamo, došao u stvari pred džamija, a ima ovdje ka muslimani ka ima. Ko, pa evo se javi njen, ajde uz mene. I ovaj otišao, zaklav ovca mu dao mu dao ovaj e, meso. Se vratim nakon toga ponovo, se ga uz nož, znači krvav nož ovaj, teče krv, došao ponovo, a ima ovdje ka muslimani. Prisutni kad vidjeli su, plašili se ga, otišao prvi, nema ga, ono otišao meso donese doma, ne ove. Vidjeli iz njega nož krva, a ima ovdje musliman i onda svi što će pred na ođu. Evo ođa vika je musliman. I ođe da se opra do Ne, ja sam ovdje za pare vika, Ne sam ovdje. <laughs> a ti zašto si ovdje? Tako da... <laughs> znači da naša, naša djela ne bi znači radi ove, radi ove, nego da bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ih ne radimo radi dunjaluka, nekoj dunjalučka dobro. A što misliš, a šta misliš ođa kad bi znao? da meso bi zakačio neku ovca ili mjese bi zakačio što bi rekao. Onda prvi bi se javio bi rekao ja sam musliman. Musliman i ti ja musliman, a? <laughs> Evo, pošto ne slušao si malo... Ja sam ovdje najveći musliman. Pa vi, da, normalno, ali drugo bilo uloga. Začuš je bila rabota. Poštovani si i do sam kraj smo došli. Alavite ako smo nešto grešili ili neko je ako zamjera na malo kraj šala priča, osmeh. Vidite poslije mene inšala što se družime svaka sobota sa našeg gosta, pa lepo bi bilo da postavite vi neke pitane, da ne se stramite da postavite pitane, pa makar isprovociralo našeg gosta, jer dosta emisije sve družime, možda ima negdje i grešiv, da ispravime situacija, ako vojena emisija rečeno je vakevo, druga vake, daj negdje, najdite, eto tamo ima i snimak, su i kada možda skinete, da preslušate, jer mi smo ovdje za vas, odnosno i same za sebe. Hvala što ste bili su nas, hvala uvaženje Fendija što si bifi ti u navečerne emisije i ova sobota su nas. Tija bi bilo sve od mene, selam. Allah da te nagradi i tebe i naši slušaoci. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ni podari iskrenost u našim riječima i u našim dijelima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da inša Allahu ta'ala sve dakle ovo bude zabilježeno na vagi naših dobrih dijela. Da ni Allah subhanahu wa ta'ala oprosti ako eventualno napravimo kakva greška ili kakvi posrtaj. Jer svaki čovjek dakle griješi. Kao što rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam svaki sin Ademov griješi. A najbolji griješnici su oni koji se kaju dakle svojih greški i svoj dakle posrtaja i promašaja Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim da ne učinu koji kada pogreše se ispravlja, dakle popravlja da kada im Allah da naučim da onaj koji kada im Allah podari, zahvalio te Allahu subhanahu wa ta'ala, a onda kada je Allah iskuša, čine sabur na Allahovom ala određenju. Allah da ve nagradi svije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.